بارك الله لك وبارك عليك ve بينكما في خير kardeşimizi buraya yakışan bütün kardeşler adından tebrik edirəm Ve Allah subhanahu teala'dan istəyirik ki ona hem bu dünyanın hem de ahiret xoşbəxtliyini yaşatsın. Ben size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiyi iki qadın barədə xəbər vermək istəyirəm. O qadın ki, onlardan biri çoxlu ibadət edirdi, çoxlu sədəqə verirdi, çoxlu oruç tuturdu, ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun barədə buyurur ki, o cəhənnəm əhlindəndir, onda xeyri yoxdur. O bir qadın isə hansı ki, ona vacib buyurulan ibadətləri edirdi və əlavə ibadətlər eləmirdi. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun barədə buyurur ki, o cənnət əhlindəndir. Bunlar arasında fərq nədir? <clears throat> İbadətə görə götürsək, birinci qadın cənnətə düşməyə ikincidən daha layiqdir. Ancaq neysə elə bir qusur eləyib ki, həmin birinci qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun cəhənnəm əhli barədə olduğunu xəbər verir. İkinci qadın isə baxırıq ki, əməlləri az olsa da elə bir əməl edir ki, onun ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun barəsində buyurur ki, o cənnət əhlidir. İndi hədisi tam ləfsi ilə oxuyanda hamımıza aydın olacaqdır. Hədisi İmam Buxari Ədəbil Mufrat kitabında rəvayət edir. Əbu Hüreyrə Allah ondan razı olsun rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdular. Ya Rasulallah, filan qadın gecə namazlarını qılır, gündüzləri oruç tutur, yaxşı əməllər görür, sədəqə verir, ancaq dili ilə qonşusuna əziyyət verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, onda xeyir yoxdur, o cəhənnəm əhlindəndir. Sonra isə sahabələr deyirlər, ya Rasulullah, filan qadın <clears throat> ona vacib buyurduqlarını yerinə yetirir. <coughs> Yağsız pendirdən sədəqə verir. Ancaq heç kəsə əziyyət vermir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, o cənnət əhlindəndir. Həmçinin hədsi İmam Əhməd, Həkim və Beyhəqli də rəvayət etmişdir. Səhi hədisdir. Hədisə fikir verdinizsə, birinci qadın insanlara əziyyət verdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, o cəhənnəm əhlindəndir. İkinci insan isə, ikinci qadın isə ibadətləri az olmasına baxmayaraq insanlara əziyyət vermədiyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun cənnət əhlindən olduğunu bizə xəbər verir. Müsəlman belə olmalıdır. İbadətlərinə fikir verdiyi kimi əməllərinə də fikir verməlidir. Hər bir əməl elədikdə elə düşünməlidir ki, həmin o əməlində başqa müsəlmanlara əziyyət verməsin. Çünki müsəlmanlara əziyyət vermək, müsəlmanların haqqına girmək sahibini cəhənnəmə aparan ən böyük səbəblərdən biridir. Ona görə hər bir kəs əməllərinə fikir verməlidir. Allahdan qorxmalıdır. Görürsən, müsəlmanlara əziyyət vermək o qədər adiləşib ki, nə qədər məclislər vardır ki, müsəlmanlara əziyyət vermədən o məclisi tərk eləmirlər. Nə qədər məclislər var ki, ancaq o məclisdə qeybət edilir. Nə qədər məclislər vardır ki, o məclislərdə ancaq böhtan atılır, yalan danışılır, nəmmanlıq edilir, lağa qoyulur, müsəlmanların malını yeyirlər, xəyanət edirlər, hətta böhtan danışıldıqda belə susturmurlar və s saymaqla qurtaran o qədər əziyyətlər verirlər ki, müsəlmanlara. Ancaq görürsən ki, çoxları buna fikir vermirlər. Əksəriyyəti ibadətə fikir verir. Bəli, ibadətə fikir vermək lazımdır. Ancaq ibadətlə yanaşı, insan öz əməllərini də islah eləməlidir. Allahın sevgilisini qazandığı kimi çalışmalıdır ki, insanların da sevgisini qazansın. Qiyamət günü Allah Taala elə günah vardır ki, heç kəsi bağışlamayacaqdır o, o günaha görə. Və elə günahlar vardır ki, Allah Taala ona görə heç kəsi keçməyəcəkdir. Birinci bağışlamadığı günah şirkdir. Əgər insan Allaha şərik qoşubsa, Allah Taala onu bağışlamayacaq. Allah Taalanın da keçməyəcəyi günah isə insanların haqqıdır. Mütləq sən insanlara verdiyin hər əziyyətə görə, hər zərərə görə Allah qabanda cavab verəcəksən, onun hesabını ödəyəcəksən. Bu da ki, görürsən ki, müsəlmanlar arasında geniş yayılıb. Gedirlər, ibadət edirlər, savab işlər görürlər, əlavə oruclar tuturlar, sədəqə verirlər, ancaq düşünmürlər ki, bu sədəqələri aparan bu savabları aparan günah var. O da ki, insanlara əziyyət verməkdir, müsəlmanlara əziyyət verməkdir. Bəlkə sən danışdığın, qeybət elədiyin, böhtan atdığın, malını yediyin insan bəlkə də namazdadır, bəlkə də evindədir, bəlkə də heç nə eləmir, sakitcə oturub yatır. Ancaq sən orada oturub onun haqqına girirsən. Bunların haqqını necə ödəyəcəksən? Sən zərrə qədər etdiyin hər bir zərərin cavabını verəcəksən Allah qabağında. Allah Taala ona görə buyurur ki: "Fəmən ya'mal misqala zərratin şerran yara." Kim ki zərrə qədər də ziyan iş görübsə, ziyan vurubsa, hamısının hesabını ödəyəcəkdir. Hamısının hesabını ödəyəcəkdir. Və əgər haqqına girdiyin insan sənə halallıq verməyibsə, ona görə səni heç də gözəl aqibət gözləmir. Ona görə insan əməllərinə fikir verməlidir. Etdiyi addımına fikir verməlidir. Əgər sən nə isə eləməklə müsəlmanlara əziyyət verəcəksənsə, böyük bir yükün altına girmiş olsan, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Buyuruyor ki mümin kişileri ve mümin kadınları etmedikleri bir işten ötürü günahlandırarlarsa, onlara eziyet verirlerse sözsüz ki öz üzerlerine böhtanla yanaşı açıq aşkar da böyük bir yük götürmüş olurlar. Həm böhtan, həm də ağır bir yük, ağır bir məsuliyyəti öz boynuma götürsən və sən buna görə Allah qabağında cavab verəcəksən. Bu ayəni şərh edərkən sələfi alimlərindən olan Fudayl bunu İyad buyurur. Heç itə belə haqsız yerə əziyyət vermək olmazsa, İslam onu qadağan edirsə, müsəlmanın, möminin haqqına girmək necə? Subhanallah, fikir verin. İslam heyvana, hətta itə belə haqsız yerə əziyyət verməyi qadağan edir. Qadağan edirsə, sən Allah dərgahında izzət sahibi olan, məqam sahibi olan möminə necə əziyyət verə bilərsən? Heç oturub, bu şeylər barədə düşünürsənmi? Sən əgər onun qeybətini eləyirsənsə, sən ona əziyyət vermiş olursan, sən ona böhqan atısansa, sən ona əziyyət vermiş olursan, sən onun malını yeyirsənsə, sən ona əziyyət vermiş olursan, saymaqla qurtaran deyil. Hətta sənin yanında qardaşın böhqan atılırsa, qardaşıma böhqan atılırsa və əgər sən susursansa, sən yenə də onun haqqına girmiş olursan. Çünki müsəlmanın ədəbi belədir ki, əgər müsəlman qardaşın qeybəti, qeybəti edilirsə, onun yanında susturmalıdır. Əgər sustura bilmirsə, o məclisi durub tərk eləməlidir. Tərk eləməlidir o məclisi, o insanları tərk eləməlidir. Qeybət danışılan yerdə oturulmamalıdır. Ancaq bu günlərin demək olar ki, elə müsəlmanlar arasında əksər məclislərin çoxunda qeybət edilir. Bu da ki, insanın savablarını aparan böyük bir səbəbdir. Şeytanın bəzədiyi, insanlara göstərdiyi, gözəl göstərdiyi əməllərdən biridir. Müsəlmanlardan, ə, müsəlmanlara əziyyət verməkdən çəkinmək lazımdır, qardaşlar. İnsan necə gedir dəlləyə başını qıxdırırsa, saçın necə yerə tökülürsə, müsəlmanlara əziyyət vermək, insanın savablarını bax o cürə götürüb aparır. Tirmizinin rəvayət elədiyi hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün minbərə baxdı, qalxdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün minbərə qalxdı, var gücü ilə qışqıraraq, səsini qaldıraraq dedi, ey dilləri ilə iman gətirib, qəlblərinə daxil, ey dilləri ilə iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayan kimsələr müsəlmanların qeybətini eləməyin, müsəlmanlara əziyyət verməyin, müsəlmanları eyvləməyin, müsəlmanların eyvlərini axtarmayın. Kim müsəlman qardaşının eyvini axtararsa, Allah Taala da onun eyvini üzə çıxardır. Fikir verirsiniz? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gücü ilə güclü səsi ilə, var gücü ilə qışqırır ki, ey dilləri ilə iman gətirib qəlblərinə da iman daxil olmayan kimsələr, dilləri ilə iman gətirib qəlblərinə daxil olmayan kimsələr kimlərdir? Münafiqlərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu əməl sahiblərini münafiqlərlə yanaşı qeyd edir. Münafiqlərə bənzədir. Nəyə görə? Çünki müsəlmanlara əziyyət vermək, müsəlmanların qeybətini eləmək, müsəlmanların eyblərini axtarmaq, müsəlmana yox, münafiqə yaraşan sifətdir. Ona görə müsəlman bu sifətlərdən uzaq olmalıdır. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona görə minbərdən onları münafiq kimi qələmə verir. Ey dilləri ilə iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayan kimsələr, müsəlmanlara əziyyət verməyin. Müsəlmanların qeybətini eləməyin. Müsəlmanları eyvləməyin. Müsəlmanların eyvlərini axtarmayın. Subhanallah. Bu günlərin nə qədər müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisindən salamat qala bilirlər. Nə qədər məclislər vardır ki, orada qeybət edilmədən müsəlmanlar oranı tərk eləsin. Allahu akbar. Görürsən, Müsəlman bu əməllərinə fikir verməlidir. İnsanlara əziyyət vermək, müsəlmanlara əziyyət vermək, möminlərə əziyyət vermək, sahibini qiyamət günü müflis olmağa gətirib çıxardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün sahabələrinə buyurur ki, bilirsinizmi müflis kimlərdir? Sahabələr buyururlar ki, ya Rasulullah, malı olmayan, pulu olmayan, parası olmayan kəslərdir müflislər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətimdən müflis olan o kəslərdir ki, qiyamət günü namaz, oruc, zəkat ilə gələcəklər. Ancaq ona böhtan atıblar, onun malını yeyiblər, onun haqqına giriblər, onu söyüblər və s. Və haqqına girdiyi insanlar da onun savablarından götürəcəklər. Savabları bitdikdə onların günahları bunun üzərinə qoyulacaq və beləcə də cəhənnəmə atılacaqlar. Müflis o kəslərdir. Hədisi İmam Müslim rəvayət edib. Ona görə kiminsə malı varsa, kiminsə gücü varsa və yaxud da zahiri əməli varsa, onun heybəti sizi təəccübləndirməsin. Kimsə mülk sahibidirsə, mal sahibidirsə, nə bilim kiminsə gücü varsa və yaxud da kimsə gedirsə, bütün günü mehciddədirsə, onun zahiri əməli sizi təəccübləndirməsin. Əgər insana qiymət vermək istəyirsinizsə, əgər o insanın kişiliyini yoxlamaq istəyirsinizsə, onun insanlara qarşı rəftarına fikir verin. Onda onun iç yüzü üzə çıxacaqdır. Bunu mən demirəm. Bunu sahabə ikinci xəlifə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir. Necə ki, Abdullah ibn Mübarək Zuhd kitabında, həmçinin İmam Beyhəqqi Şuab-ül İman kitabında rəvayət gətirir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu minbərə qalxdı və dedi, insanların görünüşü, zahiri əməlləri, halları sizi təəccübləndirməsin. Kim ki boynunda olan əmanəti yerinə yetirmişsə, insanlardan dilini və əlini çəkmişsə kişi odur. İnsanlardan dilini və əlini çəkmişsə, boynunda olan əmanəti yetirdikdən sonra insanlardan dilini və əlini çəkmişsə, əsil kişi odur. Əsil kişi, bax, odur. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır kişiyə yaraşan hərəkət eləmək lazımdır. O demək deyil ki, qadınlara qeybət olar. Yox, cəhənnəmin əksəriyyətini də elə qadınlar təşkil eləyəcək. Nəyə görə? Dində, bağlarında etdikləri naqisliklərə görə. Ancaq müsəlman, hər bir müsəlman, Allaha ası olan, Allahın qəzəblən, gətirib çıxardan əməllərdən uzaq olmalıdır. Məhz insanlara əziyyət vermək də hər bir növü ilə bu cürə olan günahlardandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanı vəsf etdikdə görün nə buyurur? Buyurur ki, Əl-muslimu mən səliməl muslimunə min lisənihi və yədir. Deyir, müsəlman o kəsdir ki, onun dilindən və əlindən digər müsəlmanlar əziyyət görmürlər. Subhanallah. Hədsə fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci əli, sonra dili demir. Çünki nəyə görə? Sən insana xələl baxımından əlin ilə daha çox zərər verə bilərsən. Ancaq buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm birinci əli deyib, sonra isə dilidir. Bunun da səbəbi ondadır ki, müsəlman qardaşı müsəlmanlardan, bacıları müsəlmanlardan əllərindən çox dilindən əziyyət çəkir. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də müsəlmanı o kəs adlandırır ki, onun dilindən və əlindən başqa müsəlmanlar əziyyət görmür. Kim ki, əgər dilini qorumağı bacarırsa, əlini qorumağı bacarırsa, və həmçinin ən əsaslardan da biri övrət yeri qorumağını bacarırsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm həmin şəxsə qiyamət günü zamin duracaqdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim ki iki dodağı arasındakına, həmçinin iki ayağı arasındakına, iki, ayağı, iki dodağı arasında olanı və həmçinin iki ayağı arasında olanı qorumağı zamin durarsa mənə, mən də həmin şəxsin cənnətə girməsinə zamin duraram. Baxaq görək, biz bu iki şeyi qorumağı bacarırıqmı? Nə qədər müsəlmanlar bu iki şeyi qorumağı bacarırlar? Çox az, çox az bir qisimdir. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır. Müsəlmanlara əziyyət verməkdən uzaq olmaq lazımdır. <clears throat> Ona görə hər hansı bir sözü danışmaqdan qabaq müsəlman düşünməlidir. Əgər orada Allahı qəzəbləndirən, kiminsə haqqına, hətta fayda olmayan bir sözdürsə, müsəlman susmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim ki Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyri söyləsin, ya da ki sussun. Ya xeyri söyləmək, ya da ki susmaq hansı məqamda olur? O məqamda olur ki, insan Oturub düşünür, sonra danışır. Oturub düşünməyənlər, birbaşa danışanlarda bu şey olmur. Ona görə müsəlman da hər hansı bir sözü deməmişdən qabaq düşünməlidir. Allaha və axirət gününə inanırsa, düşünməlidir. Ondan sonra ya xeyli söyləsin, ya da ki, sussun. Əgər <clears throat> Allahı razı salacaq şeydirsə, Bunu mələklər sənə xeyrə yazırlar. Yox, əgər Allahı narazı salan şeydirsə, sənə aid olmayan bir məsələdirsə, insanların haqqına girən bir şeydirsə, bu sənin sol dəftərinə, pis əməllərinə yazılacaqdır. <clears throat> Allah Taala Hucurat surəsində müsəlmanlara əziyyət verən üç şey barədə bizə xəbər verir.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 Çünki zənnin bir qismi günahdır. Biri-birinizi güdməyin. Sonra isə buyurur ki, biri-birinizin qeybətini qırmayın. Fikir verin, üç dənə günahı burada sayır. Üç dənə girilən haqları sayır. Birinci nədir? Zənn etmək. İkinci, cəsusluq etmək. Üçüncü isə qeybət etməkdir. Üçünü sayır. Ancaq Üçüncüyə gəldikdə, qeybət etməyə gəldikdə Allah Taala onu murdar bir əməllə müqayisə edir. Nəyə görə? Çünki üçüncüsü olan qeybət müsəlmanlar arasında belə çox geniş yayılır. Çünki müsəlmanlar belə dillərindən dillərini qoruya bilmirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona görə, e, Allah subhanətə alə ona görə qeybət etməyin dedikdən sonra buyurur ki, sizlərdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı olarmı? Əlbəttə ki, heç kəs müsəlmanın, möminin ölmüş ətini yeyə bilməz, razı olmaz. Və əgər razı olmarsansa, necə qeybət eləməyə razı ola bilərsən? Əgər qeybət eləmək istəyirsənsə, elə. Ancaq bu ayəni yadma sal sonra elə. Əgər o əti yeməyə razısansa, özdə rəva bilirsənsə ki, hansısa ölmüş, Ondan əlavə insanın, ondan əlavə qardaşının ətini yeməyə demək, əgər ona özünə rəva bilirsənsə, onda qeybətini elə. Demək, səndə xeyir yoxdur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, zənnə qapılmaqdan çəkinin, çünki zənn ən yalan söhbətdir. Biri birinizin eyvlərini axtarmayın, cəsusluq etməyin, bir-birinizlə rəqabət aparmayın, bir-birinizə həsət aparmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə buyurduğu əmirdir. Ona görə qeybət eləməkdən, cəsusluq eləməkdən, zəng eləməkdən çəkinmək lazımdır. Allah Taala'nın bizə haram elədiyi, qadağan elədiyi bu üç şeydən və həmçinin başqa insanlara əziyyət verən şeylərdən, möminlərə əziyyət verən şeylərdən uzaq olmaq lazımdır. Bəkir bin Abdullah rahiməhullah buyurur ki, o kəlamdan çəkinin ki, danışdıqda düz çıxsa, ona görə savab qazanmayacaqsan. Əgər danışdığın yalan olsa, ona görə günah qazanacaqsan. Subhanallah. Danış, danışırsan, əgər düz çıxsa, ona görə savab qazanmayacaqsan. Ancaq yalan çıxsa, sən ona görə günah qazanacaqsan. O da nədir? Buyurur ki, o da qardaşın barədə pis zənn etməkdir. Ona görə zənn eləməyin heç birində xeyir yoxdur. Zəndən uzaq olmaq lazımdır. Zənn eləmək münafiqlərə yaraşan sifətlərdəndir. Münafiqin əlamətindəndir. Zənni tərk eləmək imanın şöbəsindən olduğu kimi zənn eləmək də münafiqlərin əlamətlərindəndir. <clears throat> Görün, sələflər necə idilər? Əbu Qilabə, Abdullah bin Zeyd rəhməhullah buyurur ki, qardaşından sənə gəlib bir pis şey deyildikdə çalış ona üzr qazandır. Əgər üzr qazandıra bilmirsənsə, Deyirəm ki, yəqin onun üzrü vardır, mən bilmirəm. Ancaq subhanallah, indi bu gözəl sözə, bu haq sözə əməl edənlər necə də azdır. Heç üzr qazandırmaq, eh, üzr qazandırmaq ələ o məqama gəlib çatmamışım. Görürsən ki, yaxşı şey danışırlar. Müsəlmanlar onu da belə pisə yozurlar. Görürsən, subhanallah, qardaşdır, çıxardır Allah yolunda sədəqə verir 5 man. Deyirlər ki, A, O kimdənsə 10 manat alıb, 5-ni cibinə qoydu, 5-ni verdi. Allahu akbar. Subhanallah. Bu məsuliyyətin qabağından sən qiyamət günü qalxa bilərsən. Allah qabağında nə cavab verəcəksən? Subhanallah. Etdiyin əməllərə bax. Əgər sən hansısa bir müsəlmana dilin ilə, əlin ilə əziyyət verməksən öz əməllərinə bax. Sən Allah üçün neynəmsən? Sən al cənnəti qazanın hansı bir əməli eləmsən? Vallahi öz əməllərimizi oturub düşünsək, öz əməllərimizə görə utanarıq. Hansı birimiz razı olar ki, əməllərimizi açıb qardaşlara hamısını başdan ayağa danışsınlar. O qədər qüsurlarımız var ki, o qədər evlərimiz var ki, heç birimiz razı olmarıq. Razı olmarıqsa, Demək, öz evlərimiz barədə, qüsurlarımız barədə düşünməkdən, onun, onun barədə niyə danışırıq? Ona görə öz əməllərimizə baxmaq lazımdır. Sufyan ibn Hüseyin rahiməhullah buyurur ki, İyyas ibn Muaviyyənin yanına <clears throat> İyyas ibn Muaviyyənin yanında, rahməhullahın yanında bir nəfər barədə pis söz danışdım. Mənə buyurdu ki, Rumlarla döyüşdə iştirak eləmişsən? Dedim, yox qoydu ki, hindlərlə, sitlərlə, türklərlə necə? Dedim, yox. Qayıdıb dedi ki, Subhanallah, Rum, Hind, Sin, Türk səndən canını qurtara bildi, ancaq müsəlman qardaşın səndən salamat qurtara bilmədi, sənin dilindən salamat qala bilmədi. Buyurur ki, vallahi mən bir daha müsəlmanların qeybətini eləmədim ondan sonra. Özü oturub ağlı adamdır, düşünür ki, özünün əməlləri yoxdur özünün əməlləri cənnəti dərə qazanacaq səviyyədə yoxdur. Necə onun bunun qeybətini eləyə bilər? Səid ibn Musayib Rahmanullah buyurur ki, elə bir alim, elə bir şərif, elə bir, elə bir fəzilət sahibi yoxdur ki, onda eyb olmasın. Kimin ki fəzilətləri daha artıq gələrsə, naqislərindən onun fəzilətləri onun naqislərini yub aparır. Yox, kimin ki naqisləri daha çox gələrsə, onun fəzilətləri onun naqislərini yub aparır. Ola bilər sən elə bir insan barədə danışasan ki, onun xeyli yaxşı əməlləri var, sən xəbərin yoxdur və onun o yaxşı əməlləri onun pis əməllərini yub aparsın. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İnnel hasenate yuzhibne seyyiat." Yaxşı əməllər pis işləri yub. Onun o qədər yaxşı əməli var ki, onun o pis əməllərini yub aparsın. Sən də o pis əməllərindən danışırsan. Və Allah Taala da onu o pis əməlinə görə bağışlasın. Sən bəs ona əziyyət verdiyinə görə ondan halallıq almasan Allah Taala səni bağışlamayacaq. Niyə görə başqasına görə özünü yandırırsan? Bəlkə başqası, bəlkə də başqasının o günahı da yuyulur. Var günahı. Bəlkə də ona görə Allah Taala onun o günahını yuyur. Ancaq sən özünü niyə yükləyirsən? Subhanallah. Niyə yükləyirsən? Hər bir alim, hər bir insan xəta edir. Hətta elm əhliləri belə xəta edir. Alimlər də belə xəta edir. Ancaq insanın yaxşı əm pis əməllərindən danışmaq lazım deyil. Yaxşı əməllərinə baxmaq lazımdır. Əgər alimin düzgünlükləri çox olarsa, xətaları az olarsa, necə ki, sələflər buyurur, o alimdir. Çünki xəta mütləq olmalıdır, günah mütləq olmalıdır. Çünki insan naqis yaradılıb. Hər bir insan xəta eləyir. Əgər onun yaxşı əməlləri pis əməllərindən çoxdursa, o alimdir. Yox, sələflər buyurur ki, əgər xətaları düz əməllərindən çoxdursa, o isə nədir? Cahildir. Həmçinin müsəlmanlara əziyyət verən başqa bir şey də, hansı ki, o bizə adi bir şey gəlir. Başqasının məsələlərinə qarışmaqdır. Hətta alimlər, subhanallah, hara getmişdin? Bunu belə sual verməyin, hansı ki, sənə adiyyəti yoxdur. Onu belə müsəlmana ona aid olmayan məsələlərdən hesab ediblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan şeylərə baş qoşmur. Müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır. Əgər sən müsəlmansansa, əgər müsəlmanların gözəlliyin, gözəllərindən olmaq istəyirsənsə, sənə aid olmayan məsələləri uzağa qoymalısan, qırağa qoymalısan nə qədər qazansan, hara getmişdin, neynisən, bunların sənə nə faydası var, laf bildin, faydası yoxdursa, sənə adiyyəti yoxdursa, sus, uzaq ol, bu cürə məclislərdən uzaq ol, bunlar sənə savab gətirən şeylər deyil, əksinə, qardaşın haqqına girdiyinə görə girirsənsə, günah gətirən şeylərdir. Müsəlmanlara əziyyətin növləri çoxdur. <clears throat> sadəcə olaraq biz qısa danışdıq və onu xatırlatmaq istəyirəm ki, sonunda Allah talı buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və sabahınız üçün nə edəcəyinizə baxın, nə hazırladığınıza baxın, nə hazırladığınıza baxın. Vallahi, əgər biz İslamı dərindən anlasaq, dinin mahiyyətini doğrudan da başa düşsək, görərik ki, nə qədər çox əməlimiz olsa da bir o qədər azdır. Nə qədər sahabə ölüm anında ağlayırdılar ki, hansı ki, cənnətlə müjdələmişdilər, əməlimiz azdır. Abu Hureyra ölüm ayağında ağlayır ki, getdiyim yol uzun, avzıqəm isə az, cənnətlə müjdələnən, İslamı ən tez qabıl eləyənlərdən, ilklərdən xəlifi, raşidə, xəlifi raşidələrdən biri Ömər ibn Xattab fəzilətləri həddindən artıq çox olan bir insan münafiqlərin adını bilən Huzeyfənin arxasında düşürdü ki, mənə münafiqlərin adını deyilən ki, görün mənim adım da onların içində var ya, yoxdur. Subhanallah. O cürə fəzilət sahibi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sağlığında ikən cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biri, şəhid olmasını xəbər verən sahabə özündən nifaqdan qorxurdu. Hansı birimiz özümüzə nifaqdan qorxuruq? Təbiin, rahimahullah deyilən qədər 40-dan çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi ilə qarşılaşdım. Cənnətlə müjdələn insanlarla hamısı nifaqa görə, özlə, özlərinə görə nifaqdan qorxardılar. Əhməd ibn Həmbəl, hansı ki, elə təhcə Musnət kitabında 40 mindən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisini yazıb, 40 mindən çox. Kitabları dillər əzbəridir. Nə qədər sayda kitabları var. Dörd məzhəb alimindən biridir. İmam Əhməd əhl-i sünnənin alimi adlanır. İmam Şafiidən gəlib soruşduqda deyir ki, fikrin də imamı odur, hədisin də imamı odur, təfsirin də imamı odur, zahidliyin də imamı odur, əhl-i sünnənin də imamı odur. Nə qədər fəziləti var? Gəlib soruşurlar ki, halın necədir şir? Görün, nə cavab verir? Əgər biz o qədər fəzilət sahibi olsaydıq, deyər ki, əlhəmdülə, vəziyyət çox əla, Hər şey öz qaydasında gedir. İstədiyim barədə danışa bilərəm, o qədər sağım var. Gör, nə deyir? Elə o insan ki, Rəbbi ondan, ona vacib buyurduqlarını tələb eləyir. Peyğəmbər, Peyğəmbəri ondan sünnəsinə tabi olmağı tələb eləyir. Quran ondan, onun arxasınca getməyi tələb eləyir. Şeytan ona dost olmağı tələb eləyir. Ölüm mələyi arxasında düşüb canını almağı tələb eləyir və nəhayət də ailəsi ondan pul-pala, ruzi, tə, yəni azuqə tələb eləyir. O insanın halı necə ola bilər? O boyda fəzilət sahibi deyir bu sözləri. Bizimlə müqayisədə biz onunla müqayisə olunsaq, demək olar ki, əməlimiz o, bəlkə də nol səviyyəsində olar, sıfır səviyyəsində olar onun yanında. Görün necə sözlər deyir. Ona görə hər bir insan <clears throat> nə pislik eləyirsə, zərrə qədər də olsun onun əvəzi ona veriləcəkdir. Zərrə qədər də olsun. Biz ki, Allah Taala Nəcm surəsinin 31-ci ayəsində buyurur. <clears throat> Etdiyi hər bir əməlin, pisliyin cəzası hökmən ona veriləcəkdir. Və yaxşılıq da edənlər ən gözəl şəkildə yaxşılıqların mükafatını alacaqlar. Dediyim kimi, <clears throat> müsəlmanlara əziyyət verməyin növləri çox idi. Biz qısa danışdıq. Sonunda da Ömər İbni Abdüləzin sözü ilə bitirmək istəyirəm. Ömər İbni Abdüləziz rahiməhullah buyurur ki, qiyamət günü Allahın əzabından qorunmaq istəyirsənsə, fikir verin, sözünü deyəcək, müsəlmanlarla rəftar etmə qaydasını bizə verəcək. Vallahi, əgər biz də bu qaydaya əməl eləsək, heç vaxt heç bir müsəlmanın haqqına girmərik. Gözəl, ibrətamiz bir sözdür, fikir verin və qulağınızda da başda mən olmam, olmamla sırğa eləyək və bu sözə əməl eləyək, vallahi, əməl eləsək heç bir müsəlmanın haqqına girmərik. Görün, nə qayda verir? Qiyamət günü Allahın əzabından qorunmaq istəyirsənsə, orada müsəlmanların yaşlıları ilə ata kimi yaşlıları ilə ata kimi sənə həm yaşıd olanlarla qardaş kimi səndən balacalarla isə oğlun kimi rəftar elə onda heç kəsin haqqına girməyəcəksən və heç kəsə pislik eləməyəcəksən Allah subhanət alədən istəyirəm ki bizi də bu qaydaya əməl edənlərdən eləsin və bizi də müsəlmanların haqqına girənlərdən eləməsin. Qiyamət günü müflislərdən kim haqq əziyyət verdiyi, hansı ki müsəlmanlara əziyyət veriblər və ona görə də müflis oldular o şəxslərdən eləməsin və bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Və sallallahu aleyhi və Muhammedin və aleyhi və səhiyyəcmə.